عليكم ورحمة الله وبركاته nakon zahvale Allahu Đalešanuhu i salavata na Rasula sallallahu alaihi wa sallam cijenjene i poštovane sestre po Allahovoj vjeri iskoristit ćemo danas ovo predavanje u nastojanju da vam izložimo i spomenemo svojstva kojima treba da se ukrasi i zaodjene istinska mu'minka vjernica koja se čvrsto drži Allahovog užeta Allahove knjige i slijedi sunnet njegovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam ona koja korača stazom svjetlosti upute i pravog puta i nada se zadovoljstvu milostivog Allaha Molim Allaha dželle šanehu i na početku i na kraju da vas učini iskrenim mu'minkama i da ono što čujete bude povodom popravljanja manjkavosti ili pomagačem u dostizanju najvećih stepena imana i bogobojaznosti. Dakle, naš današnji ders nosi naslov svojstva istinske mu'minke. Prvo od tih svojstava jeste Istinska mu'minka voli Allaha Đalešanuhu i njegovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem više od bilo koga i bilo čega. Dakle, to je njeno prvo svojstvo. Ona voli Allaha i njegovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem više od same sebe, svoje djece i svih ostalih ljudi. A kako da ne bude takva kada zna za riječi Resula sallallahu alaihi ve sellem Niko od vas neće vjerovati istinskim imanom sve dok mu ja ne budem draži od djece i roditelja i svih ostalih ljudi. I zna da se neće domoći slasti imana sve dok joj Allah i njegov poslanik sallallahu alaihi ve sellem ne budu draži od svega ostalog kako to stoji u hadisu koji je mutafakun alejhi dakle u hadisu na kojem se složili Buharija i Muslim je kaže Rasul sallallahu alejhi ve sellem kod koga se nađe troje će slast imana dakle onaj ko ne bude posjedovao to troje neće osjetiti slast imana a jedno od to troje je da mu Allah Đelešanuhu i njegov poslanik sallallahu aleyhi ve sellem budu draži od svega ostalog. Zato je istinska mu'minka uvijek spremna da žrtvuje i metak, djecu i sve što posjeduje da bi pomogla Allahovu vjeru i uzdigla bajrak Islama najsvjetliji i najveći primjeri iskrene ljubavi prema Allahu i njegovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam nalazimo u prvim generacijama od kojih ćemo navesti samo neki. Vjerovatno ste čule za događaj kada se poslanik sallallahu alaihi wa sallam vratio iz bitke na Uhudu izišli su ljudi da se raspituju za poslanika sallallahu alaihi ve sellem i za svoje najbliže. Među onima koji su izišli pred borce, muđahide, izišla je žena iz Benu Dinara, čiji su otac, muž, sin i brat poginuli taj dan na Uhudu. Dakle, poginuli su joj najbliži njeni, otac, muž, sin i brat. I kada su joj obavijestili o tome, nije se puno uzbudila, jer ju je briga za poslanikom sallallahu alejhi ve sellem i njegovim životom zaokupila i zaboravila na sve ostalo i kada ga je vidjela rekla je zaista je svaka nesreća nakon tebe lahka dakle kad tebe vidim živog sve, svaki musibet i svaka nesreća koja me pogodi je lahka drugi primjer je primjer majke Sa'da ibn Muaza prije nego što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ušao u Medinu a poslije bitke na Uhudu došla mu je majka Sa'd ibn Muaza pa je Sa'd ugledavši svoju majku rekao Rasulu sallallahu alejhi ve sellem Allahov poslanice moja majka pa je rekao Rasul sallallahu alejhi ve sellem dobro došla i nakon što se približila poslaniku alejhi salatu ve on je izrazio svoje saosjećanje i saučešće zbog njenog sina Amra ibn Muaza koji je poginuo taj dan, a imao je 32 godine, a ona je rekla, nakon što sam tebe vidjela živog i zdravog, lakše mi je podnositi ovaj musibet i ovo iskušenje. Dakle, tako se ponašaju istinske mu'minke i one sve žrtvuju u ime Allaha Đalešanuhu, slijedići Rasula sallallahu alaihi ve sellem i uzdižući bajrak Islama. Druga osobina i drugo svojstvo istinske mu'minke jeste da se ona pokorava Allahu i poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, svojstvo koje nužno proističe iz prvog iz ljubavi prema Allahu i njegovom poslaniku jeste potpuna pokornost Allahu dželle i njegovom poslaniku. I nema nikoga među nama da sumnja u to da se onaj koji nekog voli pokorava onome koga voli. Dakle, to je opšte poznata stvar. I istinska vjernica zastaje kod Allahovih naredbi i izvršava ih sa potpunom preciznošću, iskrenošću i zastaje kod Allahovih zabrana i ostavlja ih potpuno. Zato kad je u pitanju slijedženje i pokoravanje poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, Allah jalla šanuhu u suri Ali Imran kaže A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يهببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم reci ako Allaha volite, onda mene slijedite, pa će vas Allah voljeti i grijehe vam, i grijehe vam oprostiti. Navešćemo primjer cijene sestre sa Rasulom sallallahu alaihi ve sellem kada je otišao da za svoga slugu Zaid ibn Harita isprosi Zainabu bintu Džahš. Ona je to odbila i rekla neću se udati za njega zato što sam ja po porijeklu bolja od njega. Pa je rekao Rasul sallallahu alaihi ve sellem nego šta nego ćeš se udati za njega. Dok su tako razgovarali Allah Đelešanu je objavio ajet ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا Nemaju pravo ni mu'min ni mu'minka kada Allah i njegov poslanik nešto odrede i narede da se suprostave toj naredbi a onaj ko griješi prema Allahu Đalešanu ko je nepokoran Allahu i njegovom poslaniku, on je zaista u jasnoj zabludi. Pa je rekla nakon toga Zeynep bintu Đahš, jesi li ti o Allahu poslaniće zadovoljan da mi on bude muž, a on je odgovorio jesam. Pa je rekla dobro, neću biti onda neposlušna Allahovom poslaniku i Allah ju je još na Dunjaluku nagradio za svu njenu pokornost i poslušnost tako da kada je Zaid razveo oženio je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem dakle najbolje stvorenje na zemlji i najbolji poslanik i imali imali bolje nagrade za vjernicu na ovome svijetu dakle na dunjaluku od toga da bude žena Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem zato istinska mu'minka istinska vjernica kada joj dođe naredba od Allaha i poslanika sallallahu alaihi ve sellem, pokorava mu se i predaje, pa makar se to ne slagalo sa prohtjevima njene duše. Međutim, malo je žena muslimanki koje daju prednost Allahovoj naredbi i naredbi poslanika sallallahu alaihi ve sellem na svojom strasti. A u hadisu stoji da je rekao poslanik sallallahu alaihi ve sellem nećete biti istinski mu'mini dok vam strast ne bude slijedila ono sa čime sam došao. Dakle, to je druga od osobina koje trebaju da krase istinsku muminku. Treća osobina je istinske muminke da je ona bogobojazna, skrušena pred Allahom, skromna i zadovoljna sa malo dunjaluka. Istinska vjernica je bogobojazna, čestita, i ona poznaje stvarnost Dunjaluka i prema njemu se tako obhodi i odnosi, zapostavljajući njegove ukrase, a okreše se ahiretu sa, primljenom, sa pripremljenom poputbinom. Dakle, ono što ona želi jeste ahiret i Allahovo zadovoljstvo, ugledajući se na one koje su je pretekle u hajru i dobru. Mi ćemo spomenuti neke primjere, ali ovdje, ovdje mi je naumpao samo primjer Asije, žene faraona koja je imala ono što je željela od Dunjaluka, dakle što bi god poželi, sigurno bi joj priuštio i donio. Međutim, ona je bila mu'minka u Allaha, a kjafir u faraona. I ne samo da joj nije dao Dunjaluk, nego ju je mučio i patio. Pa je tako jednog dana golu izveo na vruć pjesak i raskovao je a ona se smijala dok su je oni, dok su je oni udarali i on je rekao vidi budale smije se a mi je mučimo a nije znao nije znao kjafir zbog čega se smije a meleki su meleki su već bili došli da je obavijeste o džennetu da je obavijeste o njenom mjestu u džennetu i ona ga je već vidjela i zato je rekla gospodaru moj sagradi mi, sagradi mi kuću u džennetu dakle pored dunjaluka koji je bio pred njom i koja uh, i mogla od njega da uzme što je god htjela, izabrala je ahiret jer je znala, znala suštinu Dunjaluka. Dakle, istinska muminka je stalno u dobrom poslu, u dobrovoljnom noćnom namazu, uz Allahovu knjigu i poniznu iskru, ponizna je iskrušena pred Allahom Đaldašanuhu. Koliko je samo kroz istoriju bilo takvih primjera pobožnih, dobrih, čestitih, čestitih muminki i bogobojaznih žena, išle su putem skromnosti na ovome svijetu sa čvrstim znanjem i ubjeđenjem i čistom vjerom u Allaha Đalešanuhu. Na čelu ovih mu'minki, poštovane sestre, su pobožne sahabijke, a prije svega majke vjernika, žene Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem i sve žene iz poslanikovog ahlubejta, dakle iz njegove porodice kaže El Qasimi za Aishu radijallahu ta'ala anha da je postila cijelo vrijeme. Prenosi se od njenog sestrića Urveta ibn Zubeira da je rekao kada bi osvani prvo bi otiđi u kuću Aiše radijallahu ta'ala anha i nazvao joj selam, dakle poselami bi se sa svojom tetkom i jedan tomu je bio običaj, to je bio adet njegov ispoštovanja prema njoj Jedan put sam došao i zatekao je gdje čini tesbi, dakle izgovara riječi subhanallah i uči ajet فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم Dakle, uči kuranski ajet u kojem Allah Đalešanuhu kaže, pa nas je Allah Đalešanuhu uputio, dakle, spasio nas, spasio nas od džahrnemske vatre. Učila je dovu i plakala stalno, ponavljajući ovaj ajet. Pa kaže Urve ibn Zubeir, ja sam stajao dok mi nije dosadilo i otišao sam posle toga na pijacu radi svoje potrebe i kad sam se vratio s pijace zatekao sam je u istom stanju dakle učila je ovaj ajet i plakala i nisam mogao izdržati ja sam je pustio i otišao sam i to je kaže bilo nešto uobičajeno za nju Dakle, pogledajte primjer pobožnosti, primjer Aisha radijallahu ta'ala a znamo da je ostala hudovica nakon Rasula sallallahu alaihi sallam u 18. godini. Dakle, imala je 18 godina, a poslije toga, dakle, kao hudovica živjela je, živjela je 50 godina. U jednoj predaji stoji da je, da joj je halifa Muavija poslao 70.000 dirhema, 70.000 dirhema kao dar, kao hediju, a ona je podijelila za jedan dan. Podijelila je 70.000 dirhema za jedan dan, a njena haljina je bila zakrpljena na jednom kraju. Dakle, nije imala više od jedne presvake ili jedne, jedne odjeće, a dijelila je sve što bi, što bi joj se daj i što bi ima od, imala od novca i poskila je taj dan pa kaže njena sluškinja, priča o njoj, kada je vidjela da je ona sve podijelila, rekla joj je, pa zašto nisi ostavila, zašto nisi ostavila barem koji dirhem da kupimo mesa za iftar? Pa je rekla Aisha radijallahu ta'ala anha, da si mi napomenula, ja bi ostavila, ja sam to zaista zaboravila. Pa kada je došao iftar, iznijela joj, rekla je Aisha, donesi mi da se iftarim, donijela joj je hljeba i ulja, i s time se stalno iftarila. Međutim, kada pogledamo danas žene muslimanke, vidjet da troše na hiljade maraka na odjeću koju obuku jednom ili dva puta i onda sa njom usmeće i tamo negdje u regal i neće je više nikada obući. Drugi slučaj jeste slučaj Fatime radi Allahu ta'ala an čerke najboljeg Allahovog roba i velikanke stanovnika dženneta nije imala do jednu odjeću viška i nije imala roba niti sluge. Kada se požalila poslaniku sallallahu alaihi ve sellem za te gobu koju je imala jer je znala vuč, vući i okretati mlin tako da je ostavljao tragove na njenim rukama i donosila je vodu u teškoj kožnoj posudi koji je, koja je ostavljala tragove na njenom vratu Resul sallallahu alaihi ve sellem je savjetovao nju i njenog muža Aliju radijallahu ta'ala anhum da kada legnu u postelju da izgovore 33 puta subhanallah, 33 puta alhamdulillah i Allahu akbar i rekao im je da je to bolje od svakog sluge. Takođe, primjer majke pravovjernih Zeynep radijallahu ta'ala anha, koja je radila svojim rukama, a onda bi udjeljivala na Allahovom putu sve što bi zaradi. Kaže Aisha, pogledajte ovog primjera, kaže Aisha radijallahu ta'ala anha za nju, nisam na Dunjaluku vidjela žene bolje od nje. Zatim je opisuje i kaže, bila je bogobojaznija, iskrenija u govoru, više je održavala rodbinske veze, udjeljivala i žrtvovala u radu, od čije zarade udjeljivala i približavala se Allahu Đalešanuhu od mene. Dakle, znamo koja je Iša, ali pogledajte kako opisuje, kako opisuje drugu ženu Rasula sallallahu alaihi ve sellem bez imalo ljubomore, nego iskreno je opisio i kaže da je u svim tim ibadetima, u svim dobrim dijelima bila bolja od njih. Zato ocenjena sestro, koliko li je samo muslimanki obmanuto ovim dunjalukom i nastoji da njihov namještaj u kući bude najljepši, da bude najbolji i kada bismo poredili ovo sa stanjem sahabijki i majki pravovjernih, vidjeli bi u istinu veliku razliku. Zato kaže Hasan kaže Hasan Basri Ulazio sam u kuće žena Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem u vrijeme halife Usmana i doticao sam njihov krov rukom. I kada je halifa Al-Walid naredio da se poruše kuće i da se taj prostor pripoji mesjidu, rekao je Said ibn Musayyab da Bog do nisu srušene, nego da su ostavljene ne bi se ljudi pri gradnji zaustavili i pogledali sa čime je to Allah bio zadovoljan kod svog poslanika sallallahu alaihi ve sellem, a ključevi dunjaluka su bili u njegovoj ruci. Ako pogledamo na njihov život, vidjet ćemo zadivljujuće primjere bogobojaznosti, čestitosti i natjecanja u dobru i borbe za hiret a Aisha radijallahu ta'ala anha je svome sestriću Urvetu taj život opisala i kaže Sine moje sestre, znali smo čekati mlađak, zatim drugi mlađak, zatim treći mlađak, a u poslanikovim kućama se ne bi upali vatra. Pa je rekao Urve, o tetka, pa od čega ste onda živjeli? A ona je rekla, živjeli smo od crnine. Odakle, od, nečeg, od dvoje crnih, od vode i od kurmi. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pored toga imao neke ensarije koji su mu davali ovce da ih pomuze, i on bi nas napoji tim mlijekom. Dakle, ovaj primjer i ovi primjeri su i ove primjere su slijedile mnoge čestite muminke i skromne žene. Prenosi Buhari da je poslanik a.s. došao kod žena poslije Bajra namaza i savjetao ih da udjele sadaku pa su one počele trgati ogrlice, minđuše, narukvice, prstenje i bacale ih u Bilalovu odjeću, u Bilalov haljetak koji je on postavio za to. Dakle, natjecali su se u u, u dobru i koja je to mehkoća srca koja brzina u odazivanju Allahovoj naredbi i naredbi njegovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i koje natjecanje u dobru i žudnje i žudnja da se zadobije Allahovo zadovoljstvo i njegova milost. Zar nam nije dovoljno da navedemo primjer pored dakle sahabijki, pored tabijinki i tabi tabijinki ima mnogo drugih žena čije bismo primjere mogli, mogli isticati Ali nam je dovoljno da navedemo primjer Fatime bintu Abdul, Abdul Malik. Žene najpravednijeg halife posle četvorice pravednih halifa, dakle čovjeka kojeg smatraju islamski učenjaci petim pravednim halifom, Omara ibn Abdul Aziza, a bila je sestra četvorice halifa Velida ibn Abdul Melika, Sulejmana, Jezida i Hišama, izišla iz očeve kuće u kuću muža, noseći sa sobom nešto najskuplje što žena može posjedovati na licu zemlje od nakita i dragulja i kaže se da su u tom nakitu bile dakle od vrijednosti čak i ninđuše Marije, neke Marije izvjesne koja je bila poznata u istoriji kao bogata žena koje su bile poznate dakle u istoriji a samo jedna od tih minđuša vrijedila je koliko čitavo to blago i u kuću od, u kući oca živjela je u blagodati i u žitku kojem nije bilo ravnog na zemlji. Međutim, nakon što se udala, zadovoljila se time da je njen muž trošio nekoliko dirhema na dan. Nije mu se suprostavljala, nego je prihvatila novi način života s potpunim zadovoljstvom, zadovoljstvo koje je našla u kući svoga muža i slast imana koji je, koji je ispunjavao njenu dušu i njen dom bili su joj draži od dragulja i blaga. Čak šta više, njen muž, Omer ibn Abdullah Aziz joj je predložio da sav svoj imetak, pošto znamo da u islamu žena ima pravo i slobodno raspolaže sa svojim imetkom kojeg donese od svoga oca ili koje neko pokloni, predložio je muž Omer ibn Abdullah Aziz da sav svoj imetak da u državnu kasu, u državnu blagajnu, kako bi se nahranili i pomogli mnogi muškarci, siromašni i žene i djeca, na što je ona bez ikakvog prigovora pristala i sav svoj imetak i svo to bogatstvo dala je u Bejtul Mal i u stopu je pratila svog muža u pokornosti Allahu Đalešanu i bogobojaznosti. Nakon smrti njenog muža, Omara ibn Adu Aziza, za halifu je došao njen brat Jezid ibn Abdul Melik. I onda je došao svojoj sestri Fatini i rekao joj, o Fatima, ja sam siguran i ubijeđen da je tebe Omer silom natjerao, silom natjerao da daš to bogatstvo i taj metak u Bejtul Mal, jer ti si mu bila žena i pokoravala si mu se, pa si to morala učiniti. A ja ti sad nudim, jer sam ja halifa, ako hoćeš da ti vratim taj metak, da vratim to blago koje si posjedovala, da ga ponovo imaš kod sebe. Pa je zaplakala ova pobožna žena i rekla je, slušaj brate, Tako mi Allaha, ti znaš da sam mu bila pokorna dok je bio živ u ime Allaha Đalešanuhu i ne dolikuje mi ništa drugo osim da mu budem pokorna i kad je mrtav. Dakle, to su istinski i lijepi primjeri istinske bogobojaznosti i pokornosti i ljubavi prema Allahu Đalešanuhu i njegovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem. Sljedeća od osobina koje ćemo navesti jeste da istinska vjernica je dobročinitelj prema roditeljima i čini sve da oni budu ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا Allah dželle šanehu naređuje da se gospodaru svome klanjaš, klanjate i da roditeljima dobročinstvo činite. Dakle, mu'minka svojim roditeljima govori blage riječi, one su popraćene poštovanjem, ne podiže glas u razgovoru sa njima i ne pretiče ih u govoru, ne pretiče ih na mjestu ili u hodu, ne daje prednost svom mišljenju nad njihovim mišljenjem, niti svojoj potrebi nad njihovom potrebom. Ponizna je pred njima i pokorava se u onome što naredi ako nije grije. Ako oni griješi i odstupaju od onoga što je Allah naredio, čini im dobročinstvo i poziva ih na najljepši način sa blagošću i samilošću. milošću. Primjer, zato je primjer kćerke Nuha ibn Marijem, koja je rekla svome ocu, ja sam tvoja kćerka i tebi prepuštam svoju stvar, ne želim da ti budem nepokorna i da ti se suprostavljam i zadovoljan sam, zadovoljan sam sebi ono sa čime si ti meni zadovoljan. Dakle, istinska muminka poštiva, voli i cijeni svoje roditelje i njihove potrebe stavlja iznad svojih potreba, Međutim, kod nas nije tako, nego imamo mnogo primjera suprostavljanja roditeljima, a ja bih posebno skrenuo pažnju na naše vrijeme, u vrijeme kada ima mnogo omladine, mnogo mladića i djevojaka koji se vraćaju Allahu i vjeri, prihvataju istinu, prihvataju islam, međutim, nemaju dovoljno razumijevanja za svoje roditelje koji su griješnici, koji su daleko od Allahove istine, pa su grubi prema njima i često puta oni budu uzrok da roditelji ne prime davu Takvih primjera je zaista mnogo, a najveći problem i najbolji primjer za to jeste primjer kad sestra hoće da se uda ili brat hoće da se oženi. Imali smo dosta takvih slučajeva, uvijek i redovno kad se hoće uzeti, sestra poručuje i kaže ja nemam velija, samo da bi se što prije udala, moj otac je džahil, moj otac je nevjernik, moj otac ne klanja i tako dalje i tako dalje i grubo se odnosi prema njemu i onda Allah Đalešanuhu znajući šta je u njihovim prsima ne da im bereket ne da bereket i često puta zbog toga ni dava ni dava drugim ljudima ne uspijeva zbog neposlušnosti prema roditeljima peta stvar ili peta osobina jeste da istinska mu'minka je pokorna svome mužu i povjerljiva je u njegovoj kući, u njegovom imetku, u njegovoj časti i ona je ta koja prima savjet i savjetuje svoga muža. Istinska muminka se pokorava svome mužu i u svim stvarima želi da mu udovolji i traži njegovo zadovoljstvo, a izbjegava da ga naljuti i sikira i u najsitnijim stvarima. Poznate su joj riječi poslanika sallallahu alaihi ve sellem, žena koja klanja pet namaza i koja čuva svoje stidno mjesto i pokorava se mužu, ući će u džennet na koja hoće vrata. Ovaj hadis bilježi Ibn Hibban u svom sahihu. Dakle, ona daje pravo mužu nad svojim pravom i pravom svojih bližnjih i ne podiže glas pred njim i ne omalovažava ga, ne izigrava se s njim, nego ga cijeni i poštuje u ime Allaha Ja bi samo naveo zbog toga što mi živimo u takvom vaktu, alhamdulillah, kod nas nije tako, ali kod većine ljudi i onih koji sebe nazivaju muslimanima, a koji mi nazivamo džahilima, da koji ne poznaju u istinu je situacija jako teška. Mi znamo koliko su teški slučajevi u brakovima, koliko nepoštivanja, koliko svađa, koliko brakolomstava i tako dalje. Ja ću samo navesti jedan primjer kojeg mi je jedan brat u Sarajevu. Kaže, oženio se ovaj brat i sreo je svog kolegu koji je daleko od islama, a koji se već davno bio ženio, pa kad je vidio kako ovog brata njega žena poštuje i on je pričao o tome, kaže, vallah, ja, mene žena uvijek isprati sa osmijehom iskuće i dočeka me sa osmijehom, lijepo se naprava meni ponaša, a kad ja to od nje ne tražim, ja to od nje ne tražim i kada to je nekako meni drago, lijepo mi srcu u duši, pa je ovaj, pa je ovaj njegov kolega na to dodao, kaže subhanallah, kako neće biti drago, to je svakom drago, to svak želi od svoje žene, ali kod mene nije tako. Pa kaže, kako je kod tebe? vallahi kaže, ja svojoj ženi ništa ne vjerujem. Ja joj dam da plati struju, pare za struju, ona sebi kupi cipele ili haljinu i kaže, dođe, šta si uradila, se platila struju, kaže, vallahi nisam, kupila sam to, to je potrebno, hajde, platit ćemo, a ja više nemam ni dinara u džepu. Dakle, ne smiješ joj povjeriti ništa, a kamo da te dočeka lijepo ili da ti, da ti kaže lijepu riječ, da te upozori na grešku prema Allahu, Želešanu i tako dalje. Dakle, žena mu'minka nije takva, nego prelazi preko njegovih grešaka, imana, ne govori pred njim ono što on ne voli, šuti kada on govori, iz poštovanja prema njemu ne prepire se sa njim i ne miješa se u stvari koje ne interesuju. Ispraća ga kada izlazi iz kuće, a kada dolazi ustaje da ga dočeka sa osmijehom iskazujući svoju plemenitost i poštovanje. Žena mu'minka se ukrašava i dotjerava i uljepšava i miriše samo za svog muža i sve to radi u njegovom prisustvu, a kada njega nema to ne radi jer joj je zabranjeno da se ukrašava osim mužu, a danas je sasvim drugačija situacija, sasvim obrnuto. Žena se uopće ne ukrašava niti uljepšava niti želi da bude privlačna za svoga muža, da njega, da njega zadovolji naprotiv, muža isprati na posao, a onda se ona našminka dotjera i izlazi, izlazi u čaršiju, sačuo nas Allah od toga. Navešćemo samo primjer Šurejha El Kadija, koji spominje kakav je bio postupak njegove vjerenice, odnosno njegove supruge kada ju je doveo kući. Pa on priča, dakle pustit ćemo ga da nam ispriča taj svoj događaj kako bi izvu, slučaj kako bi izvukli pouku iz toga kaže kad sam ušao kod nje rekao sam od sunneta je da kada se čovjek oženi i dovede ženu kući da ustane i klanja dva rekiata i moli Allaha da ga obskrbi dobrom koje je kod nje a da ga spasi njenog zla pa sam se digao i abdestio kad eto ti i nje i abdesti se i klanjali smo dva rekiata i kad sam sklanjao onda je ona uzela moju odjeću i zaogrnula me drugom odjećom na namirisanom šafranom kada su se ljudi razišli i kada smo nas dvoje ostali sami, približio sam joj se i pr pružio svoju ruku prema prednjem dijelu njene glave, pa je rekla, polah koje bu meje. Zatim reče, hvala Allahu, zahvaljujem mu i od njega tražim pomoć i oprost. Neka je salavat na Rasula sallallahu aleyhi ve sellem, a zatim kaže, ja sam žena strankinja kojoj nije poznata tvoja čud, zato mi objasni šta voliš kako bi to radila i objasni mi šta mrziš kako bi se toga klonula. Sigurno si u svom narodu imao mnogo drugih žena s kojima si se mogao ženiti, a i ja sam imala mnogo drugih ljudi za koje sam se mogla udati. Međutim, kada Allah nešto odredi, to se mora desiti. Tvoje, tvoje sam vlasništvo i radi sa mnom ono što ti je Allah naredio, bilo da me zadržiš u dobročinstvu ili da me pustiš uz dobročinstvo. Kažem ovo i molim Allaha da oprosti i meni i tebi i svim muslimanima. Dakle, pogledajte šta govori čestita muminka prve braši noći. Održala je ders i to kakav ders svome mužu. Pa sam rekao, alhamdulillah, rekla si riječi na kojima ako ostaneš, to će za mene biti velika sreća. A ako ih pogaziš, to će biti dokaz protiv tebe. Pa je rekao, volim to i to, mrzim to i to. Ono što vidiš od dobra sa moje strane, čuvaj ga. A ono što vidiš od zla, sakri ga reče kako ti se sviđa moja familija. Dakle, pitala je kako ti se sviđa moja familija, kakvi, kakve odnose želiš da uspostavimo sa familijom. Pa je rekao, volim da mi ne dosađuju. Dakle, neka ne dosađuju plaho. Pa je rekla, koga od komšiluka želiš da primim u kuću, kaži mi. Dakle, i kad si ti odsutan, koju ženu iz komšiluka mogu primiti, ti poznaješ, a koju ne, pa da ih ne primim. Pa joj je to sve rekao. Dakle, to je prava istinska mu'minka koja u ime Allaha Đalešanuhu želi da harmonija vlada u njenom braku i da pošti da sluša svoga muža. Gazalija bilježi slučajeve Selefa, kaže, kod njih bi žena, reci svome mužu kada bi iziđi iz kuće, kada bi otiđi da traži obskrbu koju mu je Allah Đalešanuhu odredio i podario, reci bi mu, teško tebi, ne donosi nam haram, hranu u kuću, jer ja mogu trpiti glad, ali ne mogu trpiti džehennemsku vatru. A kako je danas, ne treba puno pričati, kad muž izlazi iz kuće, nema ni govora da će žena ustati za njim, da će ga ispratiti, nego će tamo negdje iz kuhinje govoriti, slušaj, nemoj zaboraviti kupit, to i to, nemoj zaboraviti ono platno što je Fatimin muž njoj kupio, nemoj zaboraviti kupit to voća, povrća, nemoj zaboraviti kupiti djeci i tako dalje neće ni spomenut ni kazat boj se Allaha, pazi se harama, čuvaj se harama i tako dalje. A žene mu'minke su savjetovale svoje muževe kada bi vidjele kod njih neke nedostatke. Zato imamo primjer u bici na Jermuku Hinda bintu Utbe. Žena Ebu Sufjana je vidjela desno krilo muslimanske konjice kako se povlači i upitala je i povišenim glasom gdje bježite muslimani kuda se povlačite zar bježite od Allaha i njegovih dženneta zar ne znate da vas Allah vidi pa je pogledala u svog muža koji je bio poražan i satrven Ebu Sufjana i rekla mu gdje ćeš o sine stijene gdje ćeš o Ibni Sahre vrati se u borbu i žrtvuj se kako bi se iskupio za kuškanje protiv Allahov poslanika sallallahu alaihi ve sellem iz tvoje prošlosti. I kaže Zubeir ibn Awam radijallahu ta'ala anhum ajma'in Kada sam čuo ovaj govor Hinde, posjetio sam se Uhuda kada je ona to isto činila posjećući mušrike na borbu i kaže nastavila je Hind da bodri muslimane u ovoj bici na Jermuku dok nismo porazili Rimljane. Gdje su danas muslimanke od ovakvih primjera? Danas one gledaju muževe kako ostavljaju farzove, kako ostavljaju vađibe i odaju se grijehu i poroku, ali ih one ne upozoravaju. A ako joj uskrati, dakle, nimalo se ne brinu za Allahovu vjeru, niti im je cilj Allahova vjera. Međutim, ako joj uskrati nešto od dunjaluka ili joj zabrani nešto, dignuće sav svijet na noge da bi to sebi vratila i priuštila to pravo zbog toga čak će ga izbjegavati i ljuta će biti na njega zbog tih stvari a ne zbog onoga kada on krši Allahov propis i e, ne drži se Allahovih naredbi i zabrana sljedeća osobina i svojstvo istinske mumike jeste da ona odgaja svoju djecu odgojen kojim je zadovoljan gospodar svjetova djeca su cijenjene sestre velika blagodat kojom Allah želešanu obasipa čovjeka koji, kojom Allah želešanu obasipa majke i očeve i velika je odgovornost pred Allahom Đalešanu zbog odgoja djece. Istinska mu'minka maksimalno nastoji da odgoji svoju djecu islamskim odgojem slijedeći u tome Kur'an i sunnet. Ona odgaja djete da voli Allaha Đalešanu i njegov poslanika Muhammeda sallallahu aleyhi ve sellem. Da voli borbu na Allahovom putu i stepen šehida i uči ga da žrtvuje sebe i svoj imetak na putu uzdizanja Allahove vjere odgaja svoje sinove da izvršavaju i svoje kćeri da izvršavaju Allahove naredbe i da se klone Allahovi zabrana, navikava i na lijepo ponašanje i plemenite vrline i svojstva poput povjerljivosti, skromnosti, iskrenosti, sabra i tako dalje. Postiče ih na povećanje na postiče ih na povećanje proučavanja i učenja Allahove knjige i obavljanje namaza. Istinska muminka je zabrinuta za ahiret svog djeteta, a većina današnjih žena se brine i zabrinute su za dunjalučku budućnost svoga djeteta. Zato su majke i mu'minke Selefa odgajale svoje sinove kao junake, kao muškarce i muđahide koji su vodili vojsku i borili se za islam. I mi se i danas ponosimo tim primjerima. Nažalost, malo je u našem vremenu takvih primjera. Spomenut ćemo slučaj i primjer u Muamare, koja se zvala Nasiba bin Kab. Na Uhudu je vidimo kako se dostojno odnosi prema žrtvovanju svoga djeteta. Njen sin Amare je ranjen u desnu ruku. Krv mu je bila, krv mu je lila iz ruke bez prestanka i poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da zamota ranu. A onda je prišla njegova majka i izvadila zavoj i previla mu ranu, a poslanik alejhi selam je stajao pored njega i gledao ga, pa mu je majka rekla: ustani sine i bori se na to je Resul sallallahu alaihi wasallam rekao on nije u stanju uraditi ono što ti možeš o muamare dakle to je primjer istinski bogobojazne muminke koja voli ahiret i žudi, žudi za Allahim žernetima koje on obećao istinskim mu'minima. Također imamo primjer Esme bint Abu Bakr koja je bodrila svog sina Abdullah ibn Zubeira na mušku borbu i borbu za Islam kada je Hadžar ibn Jusuf napadao, napadao Kaabu, napadao Meku. Bodrila ga je i govorila da umre smrću dostojnom jednog čovjeka, jednog mu'mina, jednog ashaba Rasula sallallahu alaihi ve sellem. Sljedeća od osobina istinske mu'minke jeste da ona stiče znanje i poziva njemu, naređuje dobro, a zabranjuje zlo. Istinske mu'minke nastoje da steknu šerijatsko znanje koje joj koristi u utvršćivanju vjerovanja, poveća, povećava joj iskrenost, bogobojaznost i popravljanje ahlak i njeno ponašanje. Šerijatsko znanje je poznato da od žene čini primjer prave majke, kćerke, supruge i sestre, Ona u tome slijedi primjera Aisha radijallahu ta'ala anha, vrsnog islamskog pravnika i alima. Ona je bila u prenošenju hadisa jedinstven primjer među ženama i spada među šest ashaba koji su bili najpoznatiji u prenošenju hadisa. Zato kaže Imam Zuhri, kada bi se mjerilo znanje Aiše sa znanjem svih ostalih žena, prevagnulo bi znanje Aiše radijallahu ta'ala anha i ostale poslanikove žene su učestvovale u prenošenju islamskog znanja i ne samo sahabijke, već i tabijinke, i tabi tabijinke i mnoge druge mu'minke. Mi ćemo navesti primjer kćerke Sejde ibn Musejjeba. Znamo za tog tabijina koji je bio veliki alim i pobožnjak, držao je predavanja svojim učenicima, imao je dakle mnogo svojih učenika. Jednoga dana sreo je svog učenika kojemu je bila umrla žena on je znao zato znao je da je siromašan da je slabašan da nema i metka, pa ga je pitao kad su se sreli jesi li se oženio pa je on rekao ja šejh ti znaš da ja nemam mogućnost da se oženim a prva žena mi je umrla pa je on odmah počeo da uči hutbu hutbu za vjenčanje i kaže ja sam te ovoga trenutka vjenčao sa svojom ženom sa svojom sest, čerkom A on je mislio da se šejih sa njim izigrava, da se sa njim hoće malo da našali i nije to ozbiljno shvatio. A prije toga je halifa nudio Sejda ibn Musejjeba da uda svoju čerku za njegovog sina, dakle za halifnog sina. A on je odgovorio, tako mi Allaha ne bi je dao da tvog sina kad bi mi dao brdo zlata. Pa je ovaj mladić, ovaj čovjek je očišao svojoj kući i kada je skoro pao akšam, čuje da neko kuca na vrata, i otvori izišao je da vidi ko je i pitao je ko je ko kuca pa je rekao čovjek Sejid i kaže tako mi Allaha u tom trenutku su mi svi Sejidi koje sam znao pošli kroz glavu a on mi nije na um pao jer znao sam da njegov život je bio stalno mesčit mesčit i njegova kuća dakle predavanje i kuća nije nikud dalje išao kad sam otvorio vrata vidio sam svog šejha i njegovu čerku pa je rekao evo ti tvoj hak, ja nisam mogao dozvoliti da prespavaš noć, a da ne budeš, ne budeš sa onim, sa svojom ženom, sa svojim hakom kojeg sam ja vjenčao za tebe. Nakon toga on je bio mjesec dana sa svojom ženom, posle toga se postidio, postidio se i rekao je ide na predavanja, vrijeme mi je, vakat mi je da ide na predavanja. Međutim, ona mu je rekla, sjedi, sjedi, ja ću te naučiti onome što zna Sejid ja ću te naučiti znanju koji posjeduje moj otac. Dakle, dakle, nije morao ići da posjećuje predavanje, nego je učio od svoje žene. Pa je jednog dana Sejdi bin Musejev došao da ih posjeti, da ih zijareti i pitao je svoje čerke jesi li čerko završila tefsir Allahove knjige? Jesi li završila tefsir Allahove knjige? Pa je odgovorila, o oče, jesam osim jednog ajeta. Ne znam šta znači samo jedan ajet, pa je rekao i upitao a koji je to ajet odgovorila je ajet u kojem Allah Đalešanuhu kaže Rabbana atina fid dunija hasanatan wa fil ahirati hasanatan wa kina azaban nar pa kaže ja znam u ovoj dovi kad vjernik moli gospodaru moj podari nam dobro dunjalu i dobro, dobro ahireta ja znam da je dobro ahireta džennet a ne znam oče šta je dobro dunjaluka koje je to dunjalučko dobro za koje vjernik moli Allaha, pa je rekao njen otac, o čerko, dobro dunjaluka je čestita žena. Dakle, to je primjer prave čestite mu'minke koja je odana Allahu Đelešanu, ona uči znanje, i prenosi ga i čak uči i podučava svog muža i svoju porodicu, tako da njen muž nije morao ići dalje iz svoje kuće da bi tražio islamsko znanje. Žena pored toga što je potrebno da uči, potrebno da prenosi znanje, potrebno je da bude daija. Mi znamo za slučaj osvajanja Mekije kada je Rasul sallallahu alejhi ve sellem ušao u Meku pobjedonosno sa svojom vojskom, jedna od žena, Ummu Hakim bintu Al-Haris bintu Hisham, žena Ikrimi ibn Abi Jahla je došla poslaniku sallallahu alaihi ve sellem, a znamo da je Ikrimi ibn Abi Jahl bio jedan od onih ljudi za koje je Rasul sallallahu alaihi ve sellem rekao, ubijte ih makar bili obješani o ogrtač Kabe. Pa je došla poslaniku sallallahu i rekla Ja Rasulallah, a bila je primila Islam, obećaj mi i obećaj sigurnost mome mužu i krimetu jer on je otišao i sigurno će se upropastiti i uništiti. Nemoj ga ubiti ako bi ja otišla po njega da ga vratim i da ga tražim pa je rekao Rasul sallallahu alaihi ve sellem obećavam sigurnost za ikrimeta i otišla je i tražila ga i našla ga je na obalama Tihame dakle pobjegao je prema Jemenu dozivala ga je i rekla mu je o ikrime dolazim ti od čovjeka koji najviše drži do robinske veze od najvećeg dobročinitelja i najboljeg čovjeka nemoj sebe upropaštavati zastao je dok ona nije stigla i rekla je zatražila sam sigurno za tebe od Rasula sallallahu alaihi ve sellem. I ne upropaštavaj se, nego se vrati. Pa je rekao, zar si to učinila? Rekla je, jesam. I kad su se približavali Meki, vraćali se Meki, poslanik alaihi selam je rekao, dolazi vam ikrime kao vjernik i muhađir. Nakon toga njegova žena je se čak pred njim potpuno pokrila, dakle stavila je nikav na glavu, i došla je pred poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekla je o ikrime između mene i tebe je velika stvar velika prepreka a to je tvoj kufr i moj islam koji ne mogu nikako zajedno ako hoćeš da budem ponovo tvoja žena izgovori šehadet a ako ne onda ćemo se rastati pa je ikrime izgovorio šehadet i prihvatio i prihvatio islam dakle to je žena dajika i to je njena njena uloga između ostalih uloga na dunjaluku. Sljedeća osobina istinske muminke jeste da je ona strpljiva na ovo dunjalučkim nedačama i iskušenjima. Istinska muminka je okičena strpljivošću u danima kušnje, danima musibeta, čvrsta je i stamena kada najiđe kriza. Poštovana sestro, sjeti se primjera Hanse koja kada je čula da su joj poginula četvorica sinova na Karisiji, rekla je, hvala Allahu koji me je počastio njihovim ubijstvom i molim Allaha da me spoji s njima u okrilju svoje milosti. To je najveći stepen sabra, najveći stepen strpljivosti, a šejih Muhammed ibn Salih Usaymin u šerhu, u objašnjenju Rijadu Salihina, spominje da se ljudi u odnosu na udarce sudbine, u odnosu na iskušenja, dijele u četiri kategorije oni koji nisu zadovoljni Allahom, Allahom odredbom i to izraze srcem, dakle udovima i jezikom, nisu zadovoljni i izraze to, ispolje to svojom vanjštinom. Druga skupina su oni koji nisu zadovoljni Allahovom odredbom, ali to ne izraze, nego zadrže u sebi. Treća skupina su oni koji su zadovoljni Allahovom odredbom i udarcem sudbine, a u srcu, ali to ne ispoljavaju jezikom, ne ispoljavaju to svojom vanjštinom. I četvrta skupina su oni koji su zadovoljni Allahom odredbom i kažu nakon toga Alhamdulillah,